Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Zalikel kitabü la rayfe fihi hüden lil Ellezine yu'minune bil gaybe yukimune selata ve mimma rızatnâhe yunfikun. Vellezine yu'minune bima ünsüle ileyke ve ma ünsüle bin kablik ve bil ahireti yükünün. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illahu. La teyüzü sinetin ve la nemni lehu ma fis semavate ve ma fil ard. Men zellezi yeşfehu indehu illa biizni. Yâlemü ma beyne eydihü ve ma halfehüm. Ve la yehudine bi şeyin min ilmihi. İllâ bimâ şâ'e bisiyâ. Kürsü semâbâti vel ardı. Ve hüvel azizül hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulid ve lem yekun lehu küfüven ehad. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu semed. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu küfüven ehad. Allahu ekber Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu küfüven ehad. Allahu ekber Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza bekap ve min şerri nefasati fel ukati ve min şerri hasidin iza haset.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 Ellezine yu'minine bil gaybi ve yukumune selata ve mimma erzakna yunfikun. Vellezine yu'mine bima inzile ileyke ve ma inzile bil kablik ve bil ahireti mümkünün. Amin. Es-sirati ve semalek ya Resulallah. Es-sirati ve semalek ya Habiballah. Es-sirati ve semalek ya seyyidin evvelin vel ahirin ve selamen ala musalin ve alihim velhamdülillah rabbil alemin. Ya ilah ya Rabbi. Senin rızan için ve Hatipir'in vefatı için indirilmiş bir hatip ve bu hatmi indişten sonra okunan e, ayeti kelimeler e, tehlilerle senin senin kapını çalıyoruz. Sana bir münacat ediyoruz. Sana geliyoruz ya Rabbi. Allah'ım dua, duamızı kabul ediyor. bu hatmi indiren şahısların da ne kadar günahları varsa affeder. Kendini doğru yolda ayırma. Kötü yolları sapıtma ya Rabbi. Kazançlarına hayırlar ihsan eder ya Rabbi. Allah'ım Memleketi dirlik düzenlik ihsan eyle. Her türlü kötülükten, kazadan memleketi muhafaza buyur ya Rabbi. Kötü aletten cümlemizi koru Allah'ım. Vatanımız, milletimiz, devletimiz ya Rabbi. Memleket şu hale gelene kadar ne badire atıldı, ne şehitler verildi, ne, ne, ne yuvalar yakıldı. hepsini senden rahmetler iyi niyaz ediyoruz. Kabul buyur ya Rabbi. Ya İlahi ya Rabbi. Okunan hatmi şerifi ve sonradan getirilen ayeti, kelimeleri, tehileri evvel ver Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ashabının ehli beytinin şöyle geçti Kelbela'nın Yâri cihâri güzül muhacirin ensâni tabi'in tebe tayyini Pirimiz Efendimiz Hazreti Mevlana Ceyretül Mekkati Resulü Hazretlerine Cemi Piran Hazretlerinin Şurada bu dualara amin diyenlerin, geçmişlerinin, şehitlerimizin, aziz ve şurada sırlı bulunan zevatın aziz çok ruhlarına hediye ettik. Cümlesini kabul eyle. Cümlesine rahmetin niyet et. Allah'ım bugün Şebarus Hazreti Pirimizin himmetlerinden bizleri o sevgiyle kavuşturur. Bir gün bize sevgiye kavuşacağız inşallah hayırlısıyla. Ya Rabbi İnşallah bugün onu burada tesis edeceğiz. Cümlemize bugün günün, bugünün güzelliği şey, cümlemize Ya Rabbi yardım eyle, yardım eyle, yardım eyle. Şeytana uydurma Ya Rabbi, kötü düşme, evimizi, ailemizi, Devrimimizi, milletimizi payidar eyle. Düşman aman verme fırsat verme ya Rabbi. Düşman çizmelerinden memnun sukur esirge ya Rabbi. Düşman çizmeleri en büyük düşmanımız ya Rabbi. Nefsimiz gibi büyük düşmanı. Allah melekli düşmez çizmelerinden, ayak al ezilmesine muhafaza buyursun. Yani bütün geçmiş Peygamber Efendimizin, pirimizin, velilerimizin, Cemi Pire Hazaratını, şühedanı ve burada gelinen amillerin, geçmişlerin aziz Beni nefzuhlarına kabul eyle, kabul eyle, kabulün niyaz, kabulünde El Fatiha. Belki dualar işte ama gönülden yapılan dualar. Bir, bir dostumuz Hakim